بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد Kao što je najavljeno danas iz, područja Rekajka, dakle došao nam, je, došao nam je u goste, dakle profesor Emir Demir, a tema je Svi smo mi daje. Bujrum profesor. alhamdulillahi wa kefau, wa afdalu salatu wa temu teslimi ala التسليم على خاتم الأنبياء mursalin, نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد Poštovana braćo, cijenje sestre, assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Kada razmotrimo naše zadatke na ovome svijetu, jedan od velikih zadataka naravno jeste i da pozivamo druge u Allahu subhanahu wa ta'ala vjeru. Taj poziv je obavezan za sve nas za sve nas koji smo svjesni toga a još više je obavezan ili obavezni ukoliko se radi o našim bližnjima o našoj porodici ukoliko se radi o našoj užoj familiji ukoliko se radi o našim sunarodnicima naime najbolja profesija koju čovjek može da na ovome svijetu uzme da uzme sebi tu profesiju i da ta profesija bude način na koji roboj Allahu subhanahu wa ta'ala jeste profesija dave, odnosno profesija poziva Allahu subhanahu wa ta'ala vjeru, odnosno misija Islama. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala u ajetu u suri Fussilet da nema boljeg govora od onog čovjeka koji govori pozivajući Allahu subhanahu wa ta'ala doslovno kaže ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ako je bolje govor ako ima ljepši govor od onoga koji poziva ka Allahu subhanahu wa ta'ala i radi dobro i kaže ja sam od muslimana. Zato onaj koji se bavi davom, koji poziva druge ljude u Allahu subhanahu wa ta'ala vjeru, obavlja najbolji zadatak kojih su obavljali i svi poslanici i vjerovjesnici. I taj zadatak obavljaju oni koji su nasljednici poslanika i vjerovjesnika a to su učenjaci kao što kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem el ulema warathatul anbiya učenjaci su nasljednici vjerovjesnika wa innal anbiya a vjerovjesnici lem yuwarrithu dinaran wala dirhama nisu za sebe ostavili u nasljedstvo ni dinara ni dirhama walakin warathu al-ilm nego su iza sebe u nasljedstvo ostavili znanje faman akhadhahu akhadha bi hadzin wafir a onaj koji uzme to znanje uzeo je veliki udio na ovom svijetu i zadobio je veliku sreću zatim u pogledu vrijednosti poziva ka Allahu subhanahu wa ta'ala i njegovoj vjeri kaže Allah subhanahu wa ta'ala وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ I neka od vas bude skupina koja će pozivati u dobro koja će navoditi na dobro i odvraćati od zla a to su oni koji su uspjeli kaže Allah subhanahu wa ta'ala u suri Ali Imran Zatim, mnoštvo je haditha poslanika sallallahu alaihi wasallam koji govore o vrijednosti pozivanja u Allahu subhanahu wa ta'ala vjeru, o vrijednosti misije Islama od Abdullaha ibn Mesuda radijallahu anhu prenosi se da je rekao čuo sam Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem kako govori naddar Allahu imra'an sami'a minna hadithan فبلغه كما سمعه neka Allah prosvijetli čovjeka koji od nas čuje kakav govor, to jeste kako izreku hadis poslanika sallallahu alaihi wasallam, pa ga prenese onako kako ga je čuo. fa rubbe mubellegin ahfadhu min sami'in pa možda onaj kome je dostavljena izreka bude bolje pamtio od onoga koji je prenio izreku. A u drugom rivajucu se kaže možda onaj kome je dostavljena izreka bude bolje shvatio od onoga koji je prenio tu izreku. Ovaj hadis prenosi imami Ahmed, Tirmizi i Ibn Hibban. Zatim u drugoj predaji koja se prenosi od Ebu Hureyre radijallahu anhu Navodi se da je poslanik alaihi salatu wasalam o vrijednosti poziva o Allahu subhanahu wa ta'ala vjeru rekao men da ila huden onaj koji bude pozivao na kakvu uputu to jeste na uputu koja je u skladu sa propisima Islama kana lehu min al ajri misla ujuri men tabi'a ima će nagradu poput nagrada onih koji ga budu slijedili u tome la yankusu min zalika shay'a la yankusu zalika min ujurihim shay'a a to neće ništa umanjivati njihove nagrade to jeste nagrade onih koji budu slijedili takoga čovjeka a onaj koji bude pozivao u zabludu kana alayhi min al-ithmi mithla athami man tabi'a a takav će imati grijeh poput grijeha onih koji ga u tome budu slijedili la yanku su zalike min auzarihim shay a, a to ništa neće umanjivati njihove, njihove terete znači ovaj hadis se navodi kod imama muslima i u njemu vidimo iz njega zaključujemo da je velika vrijednost pozivanja u Allahu subhanahu wa ta'ala vjeru zato što čovjek pozivajući druge ne samo da ima nagradu koju mu je Allah subhanahu wa ta'ala odredio u smislu poziva drugih, nego i nagradu od onih koji ga budu slijedili u toj uputi. Zatim od Sehla ibn Sa'da radijallahu anhu prenosi se da je Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam rekao Aliju ibn Abi Talibu radijallahu anhu fe wallahi لأن يهدي الله bika rajulan wahidan khayrun لك min حمر النعم تكم يا Allaha da Allah putem tebe ili posredstvom tebe uputi jednoga čovjeka bolje ti je nego posjedovati najskupocijenije deve u to doba. A to su bile u to doba neke posebne crvene, crvene deve. Ovaj hadis je mu tefeku na ga imam al bukhari i muslim. Ko će mi sada reći, ja postavim jedno pitanje, a ko odgovori tačno imaće i nagradu. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je izrekao ove riječi prilikom jednog događaja. I te riječi je uputio Ali ibn Abi Talib radijallahu anhu. O kojim se događaju? Događaju radi. Možda se ko sjetiti. Evo malo ću pomoći. Prvo je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao danas ću dati zastavu čovjeku koji voli Allaha i njegovog poslanika. Pa je dao zastavu kome? E, koji je to događaj bio? Ko se sjeća? Ko je čitao siru? Jedna od bitaka, jeste. Dobro, inšala da će se do kraja ne, sjetiti. Zatim, ovaj umet, draga braćo, je umet koji se naziva misionarskim umetom. Naša vjera je misija, to jeste kogod se prihvati Allahu i subhanahu wa ta'ala vjere kao što ćemo kasnije čuti, dužan je da prenese bilo što zna od te vjere. Tako Allah subhanahu wa ta'ala kaže kuntum khayra ummetin uhriđet li nasi ta'muruna bil ma'rufi wa tenhevna anil munkeri wa tu'minuna billah. Vi ste najbolji ljudi koji se ikada pojavili. Vi naređujete dobro i odvraćate od zla i vjerujete u Allah subhanahu wa ta'ala. Kaže imam muđahid, to jeste mu fesir veliki, kaže Allah subhanahu wa ta'ala je ovdje prije spomenu naređivanje dobra i odvraćanje od zla, u odnosu na vjerovanje u Allaha subhanahu wa ta'ala. Kada je rekao, vi naređujete dobro i odvraćate od zla i vjerujete u Allaha subhanahu wa ta'ala. A zna se da vjerovanje u Allaha subhanahu wa ta'ala mora prethoditi naređivanju dobra i odvraćanju od zla. Jer onda od tog uh, navođenja na dobro i odvraćanje od zla nema ništa. Ali zbog važnosti ove institucije u islamu, naređivanja dobra i odvraćanja od zla, Allah subhanahu wa ta'ala je ovim riječima dao prednost da bi se ukazalo na veličinu na veličinu ovoga postupka i ove radnje u islamu. Iz ovoga hadisa, odnosno iz ovoga ajta zaključujemo dvije stvari. Prva stvar jeste odabranost ovoga umeta. Allah subhanahu wa ta'ala je rekao vi ste najbolji ljudi koji se ikada pojavili. I zatim Zaključimo drugu stvar. Na osnovu čega je ovaj umet postao odabran? Zato što izvršava zadatak izvršava zadatak svih poslanika i vjerovjesnika. A to je poziv Allahu subhanahu wa ta'ala vjeru naređivanjem dobra i odvraćanjem od zla. Pa ćemo vidjeti da se naređivanje dobra i odvraćanje od zla najprije ogledaju u tome da se poziva u ibadet Allahu subhanahu wa ta'ala, da se poziva u Allahu subhanahu wa ta'ala jednoć, to jeste tevhid, ispovjedanje jednoći Allahu subhanahu wa ta'ala. Zatim, da se zasniva na tome da se odvraća od širka, od idolopoklonstva i svega onoga što je vezano, vezano za širk. Allah subhanahu wa ta'ala u svojoj knjizi navodi mnoštvo osobina vjernika jedna od njihove osobina jeste da naređuju dobro i odvraćaju od zla kaže Allah subhanahu wa ta'ala المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر vjernici i vjernice su zaštitnici jednih drugih jedni drugi jedni drugima su zaštitnici يأمرون بالمعروف naređuju dobro i odvraćaju od zla i vjeruju u Allaha subhanahu wa ta'ala Dok Allah subhanahu wa ta'ala u drugom ajetu navodi osobine munafika. Pa kaže el munafikuna wal munafikatu ba'duhum min ba'd. Je'muruna bil munkeri wa inhevna anil ma'ruf. Žene i muškarci munafici, licemiri i licemirke, su jedni od drugih. Vidite da Allah subhanahu wa ta'ala ne kaže kao u prvome ajetu, oni su zaštitnici jedni drugih. Munafici to nisu, nego kaže jedni su od drugih, jedne drugima pripadaju. Oni naređuju zlo i odvraćaju od dobra. Za razliku od vjernika koji naređuju dobro i odvraćaju od zla. Zato je, kažemo, dužnost svakom muslimanu, svakoj muslimanki, da prema svojim mogućnostima poziva Allahu subhanahu wa ta'ala vjeru. Prema svojim mogućnostima. Jer Allah subhanahu wa ta'ala u svojoj knjizi kaže قل هذه السبيل ادعو الى الله على بصيره انا ومن اتبعني reci ovo je moj put reci Muhammede ovo je moj put ja pozivam ka Allahu uz znanje ja i oni koji mene slijede kaže imam Ibn Khaim rahimehullahu ta'ala vraćajući se na ovaj ajet kaže onaj ko želi da bude istinski sljedbenik Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem neće to biti dok ne ostvari dva uslova prvi uslov jeste da poziva ka Allahu subhanahu wa ta'ala i da poziva u ono u što je pozivao Muhammed sallallahu alaihi ve sellem i da to pozivanje, taj poziv, ta misija budu uz basiru, odnosno uz islamsku prosvjećenost, odnosno uz islamsko znanje. Pa kaže Imam Ibn Qaim, zar Allah subhanahu wa ta'ala nije rekao poslaniku sallallahu alaihi wa sallam da poziva? Zar poslanik sallallahu alaihi wa sallam nije rekao belligu anni walau aje, kao što se prenosi u Sahihul Bukhari, vi od mene preneste pa makar jedan ajet a ko to od nas ne poznaje makar jedan ajet ili makar značenje jednog ajeta pa kaže poslanik sallallahu alaihi wasallam također فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ مِنْكُمُ الْغَائِبِ i neka onaj od vas koji je prisutan prenese odsutnome znači svi smo zaduženi da prenosimo I nije to samo zadatak onih koji su najučeniji. Pogledajmo, koliko ljudi poznaje stotine ajeta, stotine hadisa i ne prenosi to. Ne traži se od tebe da posebno poznaješ komentar toga hadisa ili komentar toga ajeta, nego što znaš, to prenesi drugima. Koliko ljudi znači poznaje mnoštvo šerijskih tekstova, ali se ustručava to da prenese drugima. Zašto? Iz jednog razloga, zato što smatraju da je to samo zadatak u Leme, da je to profesija u Leme. Ne, to je profesija svih nas. Profesija svakog muslimana jeste dava i upućivanje drugih na dobro i odvraćanje od zla. U istinu, učenjaci imaju svoj zadatak, a to je da oni ulaze u prefinjene stvari da ulaze u pojedinosti u sitnice ove vjere i da ih pojašnjavaju kada su ljudi u potrebi međutim dužnost svih nas jeste da pozivamo Allahu subhanahu wa ta'ala vjeru kaže Allah subhanahu wa ta'ala فلولا نفر من كل فرقة طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم i zašto iz svake skupine ne krene po jedna grupacija da se podučavaju vjeri i da opominju svoj narod kada im se vrate. I kaže Allah subhanahu wa ta'ala وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ I neka od vas bude jedna skupina koja će navoditi na dobro, pozivati u dobro, odvraćati od zla koja će naređivati dobro, odvraćati od zla i to su oni koji su spašeni. Kaže Imam Ibn Kathir, govoreći o ovome ajetu, Allah subhanahu wa ta'ala naređuje da se uvijek u jednom narodu formira jedna skupina grupacija koja će pozivati u Allahu subhanahu wa ta'ala vjeru. Međutim, wa in kane zalike vađiben ala fardin, iako je to obaveza svakome pojedincu bi hasbihi prema njegovim mogućnostima. Iako je to obaveza svakome pojedincu prema njegovim mogućnostima. Znači dava pozivanje Allahu subhanahu wa ta'ala vjeru. Prema mogućnosti tvojoj ti je fardi ajn. Jeste stroga pojedinačna stroga pojedinačna obaveza da preneseš svojoj porodici da preneseš ljudima s kojima su u kontaktu s kojima komuniciraš svakodnevno i tako dalje znači belligu anni walau aje od mene prenesite pa makar pa makar i jedan ajet draga braćo pošto ne nemamo puno vremena samo ćemo pogledati neke primjere svijetle primjere iz historije islama i prvih muslimana koji su bili daje, velike daje, a nisu ulagali mnogo truda, nego je Allah subhanahu wa ta'ala dao da na njihovim rukama pređe na islam mnoštvo ljudi. Pogledajmo najboljeg čovjeka ovoga ummeta, posli poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, Ebu Bekra radijallahu anhu, koji je prvi od muškaraca primio islam. Ebu Bekr, kada je prihvatio islam, nije se opustio i rekao sada je dobro, nego je nastojao da djeluje među svojim bližnjima, među svojim prijateljima, među onima koji su mu bili privrženi. Pa je Allah subhanahu wa ta'ala dao da blagodat ovoga čovjeka bude velika. Posredstvo njega je na islam prešlo pet ljudi. Petorica, ne samo pet ljudi, ali koji pet ljudi? Pet ljudi kojima je obećan džennet. Ukupno ih je desetorica. Kao što je poznato, od te desetorice, posljedstvom Ebu Bekra i njegovim zalaganjem, na kraju Allahu subhanahu wa ta'ala voljom, je na islam prešlo petero od njih desetorice. Zna li neko nabrojati koji su ti? Bar trojicu. opet će biti nagrada. Treći halifa, Osman ibn Affan. Zatim, Talha ibn Ubejdillah. Zatim, Zubair ibn al Saad ibn Abi Vekas. I Abdurrahman ibn Auf. I Abdurrahman ibn Auf. Zatim primjer Ebu Dherra El Gifarija radijallahu anhu. Često čujemo ovo ime Ebu Dher, pa neki su pogrešno preveli El Gafari. Gafari je Allahu subhanahu wa ta'ala ime. I ono je samo za Allah subhanahu wa ta'ala. U tom imenu ne može niko drugi da učestvuje. Pa kad spomine ime ovoga sahaba, ono se pravilno čita El Gifari, a ne Gafari. Gafari je Allahu ime koje znači šta, ko zna? Onaj koji mnogo, koji mnogo oprašta. Uh, Ebu Dher radijallahu anhu je čuo za poslanika sallallahu alaihi wasallam i šalje svoga brata u Meku da ispita kako je tamo situacija jel to u istinu istinski poslanik pa se uvjerio njegov brat u to i oni prihvataju islam i prije hijdre njegovo pleme Gifar polovina toga plemena je primila islam poslije hijdre dolazi poslaniku sallallahu alejhi ve sellem i svi su primili islam Posle posredstvom samo znači jednog čovjeka a to je bio Abu Dhar al Gifari pa je poslanik sallallahu alaihi wasallam u jerdosem hadithu eksperiencu kod mama muslima rekao Gifarun ghafara Allahu laha." Gifar, pleme Gifar neka mu Allah subhanahu wa ta'ala oprosti pogledajmo znači čovjek prihvate islam a zatim i za njega prihvate svi njegovi narodnici. Koja je to dava, koji je to poziv i koja je to svijest, da čovjek ima svijest šta je to misija, misija Islama. Još jedan primjer, primjer e, čovjeka koji se naziva Tofejl ibn Amr Dausi, radijallahu anhu. Njegovo pleme je bilo Daus. Iz tog plemena je bio jedan veliki ashab, prenosla s hadisa. Evo opet za nagradu prenosi iz Ebu Hureyre radijallahu anhu u redu znači Ebu Hureyre je bio iz e, plemena Deus eto Fejl ibn Amr Deusi je bio također povodom da čitao njegovo pleme pređe na islam i dolaze poslaniku sallallahu alejhi ve sellem na Hajber dok je poslanik sallallahu alejhi ve sellem bio pri osvajanju Hajbera i svi prihvataju, svi prihvataju islam i također da će Eto fejl ibn Amr i svi ovi ashabi kao što je Ebu Bekr radijallahu anhu i Ebu Zaril Gifari da će imati nagradu za one koji su prihvatili islam. Kao što poslanik sallallahu alejhi ve sellem ima nagrad za sve nas koji su prihvatili. Isto tako Ebu Bekr ima bar za onu petoricu koliko je poznato. Pa Ebu Zer el-Gifari ima nagradu za čitao svoje pleme. A od njihovih nagrada se neće ništa umanjivati. I pogledajmo koliki je hajr. To je fadlullahi u tihme ješa. To je Allahova blagodat koju on daje kome on želi. I imamo eh, primjer dvojice ashaba. To su bili Usaid ibn Hudair i Sa'd ibn Muaz radijallahu anhumah. Sad ibn Muav je bio predvodnik Medine prije dolaska Islama u Medinu. A Usaid ibn Hudajr je bio njegov pomoćnik. U Medinu dolazi po nalogu poslanika sallallahu alejhi ve sellem jedan od velikih ashaba, prvi misionar Islama koji se nazivao Musab ibn Umeir. Musab ibn Umeir zajedno sa Esadom ibn Zuraretom pozivao islam. Ali se to Sado ibn Muadu radijallahu anhu, tada dok je još bio mušrik, nije sviđalo. I onda šalje u Sejda ibn Hodajra, svoga pomoćnika, da odvrati u dvojicu da ih otjera. Međutim, u Sejda ibn Hodajra, kada je čuo Kur'an i kada je malo porazmislio onome što poziva prvi misionar u islamu, a to je bio Musab Musa ibn Umeir, kada je vidio to, prihvata islam. I onda dolazi Sado ibn Muadu i sa njim priča i nakon nekoliko događaja Sado ibn Muad prima, prima islam. Sad ibn Muad potom dolazi svome plemenu. Njegovo pleme je bilo Benu Abdil Ešhel bila su dva velika plemena u Medini, nazivalo su se, kako? Evo si Hazređ. Ali bilo je dosta pod plemena. Od tih pod plemena bilo je i pleme Benu Abdul Ešhan. I dolazi s ovim plemeno, a oni ne znaju da je on prihvatio islam. I pita svoje pleme, za kakvog ja čovjeka kod vas važim? Kažu, ti si naš predvodnik, ti si naš velika, najviše imaš odlika i tako dalje. Kaže, ako je tako, tako mi je Allaha, tako mi je Allaha, haram mi je da pričam sa vašim muškarcima i sa vašim ženama dok ne povjerujete u Allaha i njegovog poslanika. Pa kažu oni koji su zanočili u toj kući, oni su to nazivali kuću kao jedan veliki klub gdje su se okupljali velikani. Svi oni koji su zanočili tu, bili da, bila su muškarci, bilo su žene, nisu osvanili, a da nisu bili muslimani, to jeste muslimani i muslimanke. Iz ovog događaja zaključujemo kako ugledni ljudi, kako poglavari mogu da utječu na pojedince, na svoje podanike i da oni budu sebe, odnosno sebe hajra. Imamo za kraj još jednu sumnju koja se često navodi, a to je da čovjek ne želi druge da poziva i sebi nalazi opravdanje u jednom ajetu kada kaže Allah subhanahu wa ta'ala ja ejuhel ladhina amanu alaikum enfusekum la yadurrukum en dalle idha htedejtum o vjernici sebe čuvajte neće vam nauditi onaj koji je zalutao ukoliko ste vi upućeni pa mnogi svataju kada je Allah rekao sebe čuvajte Znači, drugi ne trebamo pozivati. tako Allah hoće, uputit će, ako neće, mene uputio i tako dalje. Ne. To je pogrešno shvatanje ovoga ajeta. Mnogi iz ovoga ajeta shvataju da nije dužno da pozivaju u dobro i da odvraćaju od zla. Ova sumnja se pojavila kod nekih ljudi u doba Ebu Bekra, dok je on bio halifa, radijallahu anhu. Pa je Ebu Bekr ustao, obratio se ljudima u hutbi i rekao, o ljudi, vi učite ovaj ajet O vjernici, čuvajte sebe i neće nauditi onaj koji je zalutao ukoliko ste vi upućeni. Kaže, vi učite ovaj ajet, ali ga stavljate na pogrešno mjesto. Stavljate ga na pogrešno mjesto. Znate da je Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao u istinu kada ljudi vide nekoga da čini nepravdu to jeste čini nepravdu a ne odvraćaju ga od toga ne navode ga na dobro i ne odvraćaju ga od zla yushekullahu an ya'ummahum bi iqabih samo što Allah subhanahu wa ta'ala ne dadne da ih obuhvati njegova kazna to jeste kazna od Allaha subhanahu wa ta'ala nego kažemo kada čovjek naredi dobro i odvrati od zla kada izvrši ovo što je Allah subhanahu wa ta'ala naredio, u tom slučaju sa njega je obaveza spala i u tom slučaju koliko je upućen, kao što se kaže u ajetu, neće mu navoditi onaj koji je, koji je zalutao. Ja molim Allah subhanahu wa ta'ala da nas sve uputi. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da smo shvatili ovo što su večera se govorili. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da oprosti i nama i vama u ahli davana. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu ala rasulina Muhammedu ala alihi wa sahbihi ajmein. Allah Đelešanu molim da nagradi profesora Emira Demira za ovako lijepo i izvrsno predavanje. Ako imate neko kratko pitanja u vezi teme, mada smo ograničeni s vremenom, bujno, kratko sam. Ako vas nešto zanima, dakle, u vezi davanja. Evo ja pitu, je li on pozivu i kako, kakve odgovore on dobio od, ljudi kad poziva? Prvo, ljudima kaže šta ti meni baziš. Druga stvar, ako u džami imam, kaže bilo šta, oni je premda profesor je zna, ali to kaže ne uge u džamatu, a imam je nešto te ne, nekog bližeg stepena, pa će vidjeti kakve će odgovore on dobiti o tome. <clears throat> Dobro. Mi smo rekli e, prethodno da čovjek mora dobro poznavati ono u što poziva. A, e, također mi smo se večeras mogli proširiti, ali nema dovoljno vremena, da čovjek mora poznavati prioritete u koje poziva. I treća stvar jeste da čovjek kada poziva, da ne mora sebe garantirati uspjeh u tome, nego i na njemu dužnost da dostavi. A ukoliko se ljudi odazovu, to je jedna blagodat. Ukoliko se ne odazovu, isto je to blagodat za čovjeka, zato što je on skinuo sa sebe dužnost, će nagrad kod Allaha subhanahu wa ta'ala. Jer Allah subhanahu wa ta'ala kaže ti Muhammede ne upućuješ koga ti želiš, nego Allah subhanahu wa ta'ala upućuje, upućuje ljude. Znači čovjek kada a, se bavi davom, ako ćemo tako reći, kada poziva druge, bilo se radi o nižem nivou ili višem nivou, ne treba sebi da zacrta da mora u tome uspjeti, to jeste da njegova dava mora uspjeti. Njegova dava je uspjela samim time što je on pozivao i što je dostavio. A, da li će se ljudi odazvati, neće se odazvati, to je druga stvar. da Allah nagradi naših profesora. Allah vas nagradio što ste se odazvali da prisustujete ovim našim predavanjima. Mi se, ako Bog, da vidimo ponovo sutra poslije ikindije namaza. Zahvala. Allah Đelešanu da vas nagradi. Možemo iskoristiti sad vrijeme, ako Bog, da za večerni zikr.